Zdeus kai pithos agathon. Zdeus en pitho et ta agatha panta sun cleisas a fece para anthropo ETINI. ini. Hode lichnos anthropos eidenae thelon TIESTIN en autoe to poma e Panta de epetastes an prostus theus hoti tois anthropois el mone synesti ton pefeugoton agathon en dosein